بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren talata ne wanda ya daidai da daren biyu ga watan rabi'u nisani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1426 daidai da tara ga ainihin watan mai shekara ta 2005 muna karatun littafin ar ta al ibn abi da al ne. Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi muna kan fakara ta bakwai a inda ya ce wa annahu hilma arshihil za bi zatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi lallai tabbas Allah maɗaukakin sarki yana saman al'arshin shi mai girma da zatin shi wato shi da kanshi yana saman al'arshi wa huwa fi kulli makanin amma kuma Allah yana kowane wuri bi ilmihi da ilimin shi ina son kusan cewa wannan ita ce gaba mafi rikici daga cikin gaɓoɓin da ke muƙaddima ta risala ina cewa rikici ne ina nufin rikici tsakanin musulmi suka dare suka zama biyu waɗannan suka ce abin da ya fi zaman lafiya da kubuta da addini da mutunci shine a ɗauki yadda 'yan mazan jiya suka tafi a kai shine duk wata aya da ta zo ta ce Allah yana da hannu Allah yana da ƙafa Allah zai zo Allah zai yi kaza Allah na sauka da duk wani hadisi to a gudanar da shi a yadda ya zo sai a kauce a bashi wuri an yadda da shi yadda ya zo ka a ƙaryata shi kar kuma a ƙara mishi ma'ana kar a musu ka a karkatar wannan gaba ɗaya 'yan mazan jiya akan haka suke a bisa gare su akwai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka annabi da sahabbai da tabi'ai wannan shine ijma'in da suka yi a kai. waɗannan al'ummar baki ɗaya sun haɗu akan Allah a sama yake ilimin shi yana ko'ina daga baya sai aka zo aka samu wasu waɗanda ake kiransu khalafu su waɗannan sun salafu ne suka zo suka ce gaskiya suna masu mutunta salafu suna kuma girma masu, amma su suna ga fahimtar salaf akwai kunci a ciki daga Allah ya ce ya daidaitu a saman al'arshi sai mu ce sai mu yadda akan haka abin da ya fi kamata kowa ya kawo fahimtar shi to daga nan ne mu'tazila suka samu jahamiya suka samu mu'abbala suka samu kowa ya bude wa kanshi kofar fahimta wasu su ce akan al'arshin ma a ce ba komai wasu su ce a ce yana ko ina da zatin shi wasu suka kawo rigingimu dai daban-daban shi yasa wannan matsalar kuka ga muke ɓata lokaci a kanta amma haƙiƙani ni na san ba bata lokaci ba ce ran da Allah ya sa ka zama malami zaka gane muhimmancin wannan dabdalar da ake a wannan wuri domin zaka je ka samu kanka a halin kana buƙatar bayanai dan ka warku to shi yasa waɗannan matsaloli na tsaya nake tattake mana wuri a kansu ima kuma ta nan na karanto daga ta'alikin da ne wa wannan wuri a cikin risala a ƙarƙashin gaba ta bakwai bayan da na kammala a iya inda muka tsaya na ce zan kawo ayoyin alƙur'ani waɗanda suke tabbatar da gaskiyar wannan magana da mai risala ya faɗa to shine nake so zan ainihin bi in kawo waɗannan ayoyi a wurare bakwai a cikin alkur'ani Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da cewa ya daidaitu akan al'arshi wuri na farko a cikin alkur'ani shine ainihin suratul a'rafi a cikin suratul a'rafi Allah maɗaukakin sarki a aya ta hamsin da hudu ya ce إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ولينا فرقوتنا a wuri na biyu a cikin suratu yunus aya ta uku Allah madaukakin sarki ce إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون na biyu kenan wuri na uku cikin suratun ra'adi ita ma a aya ta uku Allah maɗaukakin sarki ya ce a suratul ra'adi a ainihin wato aya ta biyu Allah ya ce الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون سورة الرعد كنا na ولنا هدوكو Allah maɗaukakin sarki ya sake tabbatar da samantakewar shi a cikin suratu Taha a inda Allah maɗaukakin sarki ce Ar-Rahmanu 'ala wannan ita ce aya ta biyar a cikin suratu qaha sa'annan a suratul furqan wanda shine wuri na shida a ƙarƙashin aya ta hamsin da tara wuri na biyar wuri na biyar a cikin suratul furqan aya ta hamsin da tara Allah maɗaukakin sarki ce الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا ولنا بيركينا ولنا الشدة أتكين أين واتو آه، سورة السجدة آه، آية أينهن تهدو <clears throat> a cikin suratul sajada aya ta hudu Allah ya ce الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون wannan shine ainihin wuri na shida wuri na bakwai wanda shine na ƙarshe a aya ta hudu a cikin ainihin suratul hadid Allah ya ce والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير جماعة المسلمين وأن ننسوني آيوين دسك فتو قررا a cikin alkur'ani suka yi bayani kan istiwa'i daidaituwar Allah maɗaukakin sarki a bisan al'arshi ayar farko ita ce a cikin suratul a'rafi aya ta hamsin da hudu a taƙaice Allah ya ce inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda lallai ubangijinku shine Allah wanda ya halicci sammai da ƙasa fi sittati ayyamin a cikin kwanaki shida sun mastawa alal arshi sannan sai kuma ainihin ya daidaitu akan al'arshi wannan ayar idan ka natsu da kyau za ga ta bayyana jimillar halitta Allah ne a cikin kwanaki shida kwana na bakwai shine asabar Allah da ya halitta ba a cikin kwana na bakwai a wannan rana kiristoci sai suka ce Allah ya gaji ne afwan yahuda suka ce Allah ya gaji ne don haka ya huta ne shine Allah ya ba su raddi a wani wuri ya ce wa ma masana min lugubi mun yi wannan halitta a cikin kwana shida gajiya ba ta shafe mu ba balle a ce mun yi hutu yahudu suna son su kawo dalilin da yasa suke hutu ne na ranar asabar in ka je kana karatun hadisai kuma za ka ga wasu hadisai guda biyu sai ka natsu da kyau in ba haka ba kwakwalwarka za ta buga za ka ce hadisan sun yi karo ko kuma hadisan suna rusa ayar hadisan nan kuma sahihai ne a cikin sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana cewa Allah maɗaukakin sarki ya yi halittu a cikin kwanaki bakwai ranar asabar ita ce ranar da Allah ya halicci turbaya to wannan hadisin da yawa wasu ce wannan hadisin yana karo da ainihin aya hadisin baya karo da aya aya ta ce kwana shida Allah ya halitta wannan hadisin ya zo yana bayani akan tafsilin abin da ya biyo bayan halittu jimillar halittu a cikin kwana shida Allah ya bayan da ya halittu na a cikin kwanaki shida sai kuma ya zo kowace halitta yana yi mata abubuwan da ke cikinta abubuwan da ke tattare da ita to wannan yin abubuwan da ke tattare da waɗancan halittu shi wannan Allah ya yi shi a dukkanin kwanaki ne don haka za ka ga ya ce a cikin waɗannan abubuwa a cikin waɗannan kwanaki sai Allah ya halicci turbaya a ranar asabar to wannan ba yana magana halittar da Allah yake magana a cikin alkur'ani bane a nan cikin ƙur'ani yana magana jimillar halitta misali a ce gidan nan an yi shi a cikin wata shida daga watan januwari zuwa watan june ina fatar an gane to an yi gida an kammala amma abin da ya shafi yi wa gida fenti yi wa gida shimfiɗu sanya fankoki da iya kwandishin da abubuwa waɗannan kuma sun faru a cikin ainihin sauran watanni na shekara to yanzu in wani ya zo ya ce an gama gidan nan kaf a cikin kwana shida eh, ya wata shida sai wani ya zo ya ce a cikin shekara guda cik wane ya gina gidan nan nashi an kawo kujeru da kaza a cikin watan August sai a ce to waɗannan maganganun na da karo da juna sai a ce a wance yana maganar jimillar halittar gidan ne wannan kuma yana magana sauran aikace-aikace da ake kawowa na cikin gida ko kun fahimta to shine wannan hadisi yake ainihin bayyanawa hadisin sahihu muslim ba karo yake da aya ba yana maganar jimillar halittun da Allah ya a cikin sammai a cikin kasai tsakanin su amma jimillar sama da ƙasa da kaza da kaza a cikin kwana shi da Allah ya Allah bai halitta a cikin ranar asabar ba to amma zuba waɗannan halittu abubuwan da ke tattare da su wannan kuma ya faru a cikin lokuta gaba ko kun fahimci wannan to ku karanta littafin silsilatul ahadith sahiha da mukhtasar na ainihin al-ulul al-ali al-ghaffar da kuma littafin qa'idatun jalila fi tawassul wal wasila a takaice Allah madaukakin sarki yace lallai ubangijin ku shine wannan da ya ainihin wato halitti sammai da ƙasa a cikin kwanaki shida sun mastawa alal arshi sa'an sai kuma ya daidaita akan al'arshi to mahallin shahidinmu da ke cikin wannan aya sun mastawa alal arshi sannan ya daidaita akan al'arshi dan Allah menene laifin musulmi in ya ce Allah ya daidaita akan al'arshi ba shi da laifi domin nassin qur'ani ne ya faɗa to kuma yanzu don Allah wani ganganci ne mutum bai yi ba idan ya ce babu komai akan al'arshi in ya ce ba abin da ya daidaita akan al'arshi dan Allah ya yi karo da wannan aya ko bai yi ba to yanzu me yasu zaman lafiya kenan ka faɗi abin da Allah ya faɗa ka wuce sun mastawa alal arshi sa'annan Allah ya daidaita akan al'arshi yughshil lailan nahara ainihin wato dare yana rufe yini haka shi ma yini yana rufe dare ya tulubuhu hasifa dare yana neman yini ya rufe shi cikin gaggawa haka yini yana neman dare ya rufe shi cikin gaggawa wa shamsa wal kamara wa nujuma musakharatin bi amri da rana da wata da taurari waɗannan abubuwa horarru ne gaba ɗayansu da umarnin Allah duk abin da suke yi Allah ne yake umarnin su da yi ala lahul khalqu wal amru halitta tabbatacciya ce ga Allah Allah ne kadai ya halitta hakanan umarni Allah kadai yake bayar da umarni babu wanda ya isa bayar da umarni sai Allah tabarakallahu rabbul alamina albarkatun Allah alheran Allah suna da yawa Allah ubangijin halittu jama'a kun ji wannan aya ta farko aya ta biyu ita ce ayar suratu yunus aya ta uku inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin lallai ubangijinku shine Allah wanda ya halicci sammai da ƙasa a cikin kwanaki shida sun mastawa alal arshi sa'annan sai daidaita a saman al'arshi wannan aya ta tabbatar da Allah daidaito a saman al'arshi ko bai tabbatar ba don ka zo sai ka faɗa shi kenan sai ka wuce Allah daidaito kan al'arshi amma yan bid'a sai su ce to ya yi daidaito idan ka kasa amsa sai su ce to kaga dole a tsaya ai tawili ke Allah ya daidaito kan al'arshi yudabbirul amra Allah shine yake ainihin tsatsara al'amura ya juya su yadda yake so ma min shafi'in illa min ba'd izni babu ainihin wani wanda ya isa ya ceto sai bayan izinin Allah Allahu rabbukum wannan shine Allah ubangijin ku abuduhu dan haka sai ku bauta mishi afala Zakaru shin ba ku tunani ne ku yi tunani mana aya ta biyu kenan jama'a aya ta uku ita ce cikin suratul ra'adi ita ma a aya ta uku din a cikin suratul ra'adi afwan aya ta biyu a cikin suratul ra'adi Allah ya ce Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha Allah shine wanda ya daga sammai ba tare da ainihin tokara ba ba tare da ainihin gimshikai ba waɗanda kuke gani ba wanda zai ce ya ga inda aka sa tilas yadda ake sa filas a masallatai da sauran wasu gine-gine to babu tokara Allah ya daga sammai sun mastawa alal uh, arshi sa'an nan sai daidaita akan al'arshi wannan aya ta tabbatar da Allah ya daidaita akan al'arshi ko bata tabbatar ba ta tabbatar wa sakhara shamsa wal qamara sannan Allah ya hore wata da rana ga shi nan gare ku kuna ta amfani da su kullun yajri li ajlin musamma kowanne ɗaya daga cikin su yana ainihin gudanuwa zuwa ga lokacin da ainihin Allah maɗaukakin sarki ya kayyada mishi yudabbirul amra Allah shike jujjuya al'amura yufassilul ayati Allah kuma shike bayani dalla dalla yanzu wannan ayar ta nuna cewa ar-rahmanu alal arshi stawa ba aya ce mutashabiha ba Allah ya daidaito akan al'arshi wannan aya mufassala ce muhukama ce Allah ya fito karar ya bayyana to in ka ce wannan aya dungu ce ba fahimce ta ba menene baka fahimta ba Allah ya daidaito akan al'arshi bobawan ina ne kai bagwarin ina ne kai baka fahimtar magana Allah ya daidaito akan al'arshi gashi yace yufassilul ayati Allah shi ke bayanin ayoyi dalla dalla la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinuna domin ku samu yaqini da saduwa da ubangijinku wannan ita ce aya ta uku daga cikin jerengiyar ayoyin da ke tabbatar da daidaituwar Allah a saman al'arshi sannan sai aya shahararriya wadda har 'yan islamiyya daga cikin ahlus sunna sun santa ar-rahmanu alal arshi stawa Allah mai rahama ya daidaitu akan al'arshi wannan aya ta tabbatar da daidaituwa Allah akan al'arshi ko bata tabbatar ba ta tabbatar kaga tun ana saka wannan a cikin zancen ayoyi إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ننسي أكواري istiwa'i matsalar istiwa'i sai ta ɗauki aya sukutun da guda mai zaman kanta ar-rahmanu ala arshi Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshi waɗannan abubuwan suna nuna maka muhimmancin matsalar hatta a wurin Allah domin ka duba muhimmancin kissar fir'auna da musa muhimmancin darussan da ke ciki shi yasa sai kaga kowane juz'i kowane bangare na alkur'ani sai an maimaita sai an maimaita kuma salon da take zuwa daban duk ayoyin nan babu wadda babu wadda ta zama iri ɗaya babu maimai a ciki babu itnab babu maimai a ciki in ga kama an maimaita sai kaga an zo da wani abu wanda ya saba wancan na baya Na an nuna maka muhimmancin wannan matsala to bayan wannan kuma sai wuri na biyar shine ainihin wato cikin suratul furqan aya ta hamsin da ainihin tara a idda Allah maɗaukakin sarki yake cewa alladhi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin ai sai da ya fara yin wata muqaddima yace wa tawakkal alal hayy alladhi la mutu. ka dogara ga rayayyen sarki wanda baya mutuwa wasabbih bihamdihi sannan ka yi tasbihi kana mai gode wa ainihin wato Allah maɗaukakin sarki wa bihi bi zunubi ibadihi khabira Allah ya isa ya ba da labarin zunuban bayin shi wannan Allah sai aka ce Allah zai khalaqa samawati wal arda Allah da ya halicci sammai da ƙasa wa ma bainahuma da halittun da ke rayuwa a tsakaninsu fi sittati ayyamin a cikin kwanaki shida sun mastawa alal arshi sa'an nan ya daidaitu akan al'arshi wane ne wannan Allah ar-Rahman shine ar-Rahmanu fas'al bihi khabira in kana neman labari ka tambaye shi zaka samu bayani ma'ana yana can saman al'arshi amma kuma yana sanar da abin da ke faruwa a samai da kasai da abin da ke cikinsu har ma duk labarin da kake nema to ka tambayi Allah jama'a mun gane wannan da kyau ko babu cikar mu'ujiza a yin aka ce Allah da zatin shi yana ko ina ai cikar mu ujiza shine guda ɗaya ne yana saman al'arshi amma kuma duk abin da ke faruwa a ko ina a ƙarƙashin ƙasa a cikin ina a wuri kaza yana sane da shi wannan ya fi cikar mu'ujiza fiye da a ce guda ɗaya ne amma yana ko ina da zatin shi to ina ilimin Allah kuma ma'ana yanzu kai kana nan masallacin darul hadisi salafiya kana sauraron karatun muqaddimar risala baka gidanka ka san me ake a gidanka kana ji kana gani kana iya kwatanto ko tunano me ke faruwa a gidanka yanzu ka dace to na ƙasa ta tabbata gare ka amma shi kuwa yana saman al'arshi amma duk abin da ke faruwa a ko'ina yana ji yana gani yana sana da shi wannan mu'ujiza ta cika ko bata cika ba to ka gani to amma sai a ce ana so a kwatanta Allah da ainihin wasu halittu a ce to in ka ce yana saman al'arshi to wake kula da kaza wake kula da wato kana kwatanta Allah da Obasanjo kenan yanzu Obasanjo bai san abin da ake a Damaturu ba bai san abin da ake a bayan gidan shi fila ba ba balle abin da ake a abadan can local government ta karshe jihar borno bai sani ba jama'a mun gane wannan da kyau ko amma allah yana saman bakwai ya jiyo haulatu ta zo kawo kukan mijinta wurin manzon allah sallallahu alaihi wasallam قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع sai ce inna الله sami'un basir Allah yana can sama amma sami'un yana ji basirun kuma yana gani amma yana can sama jama'a mun gano wannan da kyau ko to haka yan bid'a suke yan bidi'a din nan product ne kyankyasa ce ta yahuda da suka shigo musulunci suka kawo ilimi na falsafa da ilmul kalam suka kawo hayaniya dan ƙarshen zamani a zo a samu irin wannan in ba haka ba yaya za a yi ilimin da manzon Allah sallallahu alaihi bai san shi ba ka ce kuma ta haka za a san Allah manzon Allah bai san ilmul kalam ba manzon Allah bai san ilimin falsafa ba sahabbai ba san ilimin kalam ba sahabbai ba san ilimin falsafa ba amma sun san Allah saboda me ki sauki da za a san Allah kwaya daya ita ce hanyar da Allah ya bayyana kanshi alqur'ani sai ka ce duk wanda ke son sanin Allah ba zai iya gane Allah ta alkur'ani ba a ajiye shi a ji a ɗauko ilimin laukaniyat lauka na kaza lalazima an ya kuna kaza ka je ka karanta ibrahim laƙani ka ji in kwakwalwarka ba ta crack ba ba ta buga ba ka je ka karanta jawharatu tauhidi lauka sai a ce dan inda yana sama to waye zai kula da ƙasa to in kuma ya zama ba mai kula da ƙasa to kaza zai faru to in ko kaza ya faru to kaza zai faru lauka na kaza lalazi sai a shafa shafi guda sai a kawo lauta kai guda 61 a shafi daya kuna fata mutane lokaci da rayuwa ga ayoyin qur'ani ku kawo ku karanta musu kawai a yi Allah lawa a tashi kowa fahimcin da aka dosa ina fata an gane bismillah jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya taimake mu dan haka sai yake cewa ar-rahmanu fas'al bihi khabira Allah mai rahama ka tambaye shi in dai kana neman bayani wannan ita ce aya ainihin ta biyar daga ayoyin da ke tabbatar da Allah ya daidaito akan al'arshi aya ta shida daga cikin ayoyin da ke tabbatar da wannan ita ce aya suratul hadidi aya ta hudu yace huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin Allah shi ne wanda ya halici sammai da ƙasa a cikin kwanaki shida sun mastawa alal arshi nan sai daidaito kan al'arshi Ya alamu ma ya fil ardi yanzu kun gama magana mai risala ta fara fitowa da ya ce ya daidaito kan al'arshi amma ilimin shi yana ko'ina Ga shi nassin ƙur'ani da ya gama cewa sun mastawa alal arshi sannan sai daidaito akan al'arshi sai ce amma ya alamu ma ya liju fil ardi amma Allah yana can saman al'arshin amma ya san abin da yake shiga cikin ƙasa ilimin shi ya kai ko ina ko bai kai ba wa ma ya min ha sannan ya san abin da yake fita daga cikin ƙasa wa ma yanzilu minas sama'i kuma Allah yana sane da abin da yake saukowa daga sama wa ma ya aruju fiha abubuwan da ke hauhawa suna shiga sama da Allah ya san su amma shi yana ina to don Allah me yasa ba za a karanta irin waɗannan ayoyin ba sai a datse ayar a yi mata kamar kaza da ke gaban mahauci kaza duk an daddatse hannunta sai a gasa ta haka a bankare ba haka ake ba ayoyin nan duk sai a datse sai a zo a ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum sai a buga kabbara a ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah ya ce yana tare da ku duk inda kuke yanzu duk ka daina maganar malami duk mutumin da yake lafiya lau bai sha daga ba bai bugu ba bai sha solution ba ba abin da ya shaka idan aka karanto ayan nan da farko zai fahimci me ake nufi farkon aya ta ce Allah ya daidaitu a saman al'arshi a tsakiyar aya sai ta ce yana sane da abin da ke shiga ƙasa da abin da ke fita da abin da ke sauka daga sama da abin da ke shiga sama sai ya ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum yana tare da ku duk inda kuke idan ka ce yana tare da ku da zatin shi sai a ce to ina kuma ma'anar farko da ya ce ya daidaito a saman al'arshi yanzu kawo cewa ya alamu ma ya fil ardi yana sanar da abin da yake shiga cikin ƙasa wa ma yakhruju minha yana kuma sane da abin da yake fita cikin ƙasa wannan shi yake fassara huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku a duk inda kuke kenan tunda duk inda ka shiga ko ka fita ya wuce sama da ƙasa ne duk inda kake shiga ya wuce sama da ƙasa ne bai wuce sama da ƙasa ba ya wuce sauka da hawa bai wuce ba to duk inda kake sai aka ce to yana tare da ku a duk inda kuke yana tare da ku da me da ilimin shi jama'a mun gane wannan da kyau ko sai sake cewa wallahu bima ta'maluna Allah akan ayyukan da kuke aikatawa basirun yana ganin ku har yanzu babu wata aya guda ɗaya da ke tabbatar da cewa karara kamar yadda mu muka ce Allah ya daidaitu a saman al'arshi muka kawo waɗannan ayoyi babu wata aya kwaya ɗaya a cikin alkur'ani wadda kuma za ta ce Allah maɗaukakin sarki yana tare da ku da zatin shi duk inda kuke babu wannan to yaushe za a yi da'awar yanzu wannan aya mutashabiha ce kuma aya Allah ya maimaita magana su bakwai a Qur'ani idan ka san ilimin Qur'ani ba yadda ka ce wannan aya mutashabiha ce wannan aya tana da rikicin fahimta tana da rikicin fahimta har wuri bakwai duk zama masu rikicin fahimta bayan ɗaya daga cikin wuraren yana cewa yana fassale ayoyi karara wani fassilul ayati me yasa liqaumin la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinuna waɗannan ayoyi su ne jeren giyar ayoyi guda bakwai waɗanda na eh, ba mu ta suratul sajda ba ko suratul sajda wuri na shida kenan ko haka ne ko gata ita kuma take cewa Allahu allazi khalaqa as-samawati wal ardi wa ma bainahuma fi sittati ayyamin ai mun karanta ta an karanta ta to to Allah shine wanda ya halicci sammai guda bakwai da ƙasa da abubuwan da ke tsakaninsu a cikin kwanaki shida sun mastawa alal arshi malakum min dunihi min waliyyin ba ku da wani macibincin al'amari in ba Allah ba wala shafi'in ba ku da wani mai ceto in ba Allah ba domin kullillahi shafa'atu jami'an lahu mulku samawati wal ardi ceto na Allah ne baki daya matsalar ceto tana daga abin da ita ma za mu yi mata dabdala a cikin wannan karatun saboda yadda aka samu jahamiya da mu'tazila sun yi ta'adi a ƙarƙashin cewa Allah na sama haka suka shiga babin ceto suka yi barna a cikin wannan babin Allah ya ce afala ta tazakkaru na shin ba ku ainihin tintintini ne ba ku tsaya ku yi tunani ne jama'ar musulmi waɗannan su ne ayoyi guda bakwai a cikin alkur'ani waɗanda dukkansu kowace aya daga ciki an samu kalmar arrahmanu a istawa alal arshi istawa alal arshi to wannan ayar kamar yadda na faɗa mana duk ahlus sunna haka suka tafi a kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai da tabi'ai waɗannan da annabi ya kira su khairun nasi qarni duk haka suka tafi daga baya ka zo ka samu yan bid'a mu'tazila jahamiyya mu'affala mabiya ɗariƙu sai suka zo sai suka ce a sai a fassara da istaula to ka'idar istaula jama'a mamaya ita ce kalmar hausa idan bobawa ne kai ka je ka koyi larabci ka koyi hausa menene istaula shine mamaya duk inda aka ce mamaya yana nuna akwai abokin tarayya kenan waye abokin tarayya Allah da Allah ya mamaye daga cikin abubuwan da ya mamaye wai har da al'arshi haka fa suke fassara ta istaula ala al'arshi sai a ce ya mamaye komai har da al'arshi yana nuna yana da mubadun kenan yana da abokin kishiya wanda shi sai ya fi karfin shi sai ya mamaye da ya mamaye samman daga cikin abubuwan da ya mamaye har al'arshi to waye abokin tarayyar da ainihin ya yi kokarin ya kwashe sai Allah ya riga shi ya mamaye duka har da al'arshi fabaddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahu abinda aka ce istawa sai suka ce istaula sai suka kara ne suka tsara lamu sannan a cikin larabci samfareren larabci babu ainihin ma'anar istaula a ce da irin wannan maganar gaba ɗayanta wannan kuskure ne lahani ne a cikin larabci ainihin a danganta arrahmanu alal arshi stawa sai a ce ma'anar istawa anan istaula babu wannan a cikin larabci gaba ɗaya in dai har istiwa'i ta zo to istiwa'i ba ta taɓa kuma ta ɗauki ma'anar istaula ba a larabci a je a karanta littafin fiqhul lugha wa sirrul arabiyya na malam sa'alabi yau ba tsaya ana tabobonci ana wahalar da mutane ba Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye daɗin daɗa wannan magana tana da muhimmanci kamar yadda na gaya muku duk karatunmu da yau da gobe karshen ta akai zai kare. bari ku ji abin da babban malamin tafsiri al-imam ibn kafirin ya faɗi akan wannan aya ta istawa da amma qauluhu ta'ala sun mastawa alal sai yace falinnasi fi hadha al-maqam maqalatun kathiratun jidda yace game da ma'anar istawa alal Allah ya daidaito akan al-arshi mutane suna da zantuttuka masu yawa kwarai da gaske laisa hadha mawdi'u bastiha awa nan ba wurin kawo waɗannan maganganu bane wa inna ma nasluku fi hadha al-maqami mazhab as-salaf salih sai dai mu a wannan matsayin za mu kama hanyar ainihin yan mazan jiya na gari su wane ne yan mazan jiya na gari sai ce malikun imamuna maliki wal auza'i da auza'i wasauri sauri wal ibn sa'adin wa shafi'i wa ahmad wa ishaq ibn rawiya wa ghairihi yace da ainihin waɗansu min a'immatul muslimin qadiman wa hadisan tun da da yanzu hanyar su za kama yanzu dan Allah mutumin da yake cewa bai yarda Allah daidaito a saman al'arshi ba yana da aqida Imam Maliki kenan to kawai sai ku wa mutane barazana su sharu sala sun je sun tara mutane a ainihin majalisar sarkin musulmi wai sun ce wai an saba wa imamu na maliki an saba ma mai risala mai risala ya ce kada a yi jilsatul istiraha wai kawai wai yara sun zo sun ce a yi to yanzu abin da muke tambayar ku mai risala tabbas ya ce kada a yi karara ya ce in ka taso daga sujuda ta biyu ya ce ahir ko da kar ka sake ka koma ka zauna wato ka kai jilsatul isra'a sai ce faqum kama anta yadda ka taso daga sujuda yace ka miƙe tsaye kama yadda ka taso kar ka tsaya kar ka zauna mai risala ya faɗi wannan yanzu wannan maganar dole suka ce sai a bita a wannan zaman da aka kuma sai suka sake kawo cewa kuma an ce Allah daidaito akan al'arshi to su ba su yadda a ce Allah daidaito akan al'arshi ba kuma duk karatun yana cikin risala idan da ku malaman musulmi ne idan da wannan kwamitin da gaske kwamiti ne na malamai me ya hana yadda ainihin aka yadda da maganan mai risala da ya ce kada a jilsatul istiraha me yasa kuma ba ku yadda da maganar mai risala a ɓangaren aƙida da ya ce Allah na sama ba dan Allah kuna fahimtar abin da muke so mu ce littafi ɗaya ne risala ita ta ce Allah na sama risala kuma ta ce kada a jilsatul istiraha sai suka ɗauki kada a jilsatul istiraha amma kuma kada Allah yana sama sai suka ce ba za a ɗauka ba to jawabin da za ku bayar a kan Allah na sama shine jawabin da za mu bayar a kan mai risala da ya ce kada a yi jilsatul istiraha idan ka taba za su ce mai risala ya yi kuskure ne ce Allah na sama abin za su ce kenan amma mu muna da dalilai ga su daga qur'ani da hadisai cewa bai yi kuskure ba da ya ce Allah na sama amma kuna da dalilai ingantattu irin waɗanda muke da su a wajen cewa Allah na sama waɗanda za su mara bayan kuma ku gane cewa mai risala ya yi gaskiya a nan da ya ce kada a yi Israha? kuma wani irin zalunci ne ku ki aƙidar mutum kuma ku ɗauki fiƙihun shi wallahi duk mutumin da aƙidar shi ta lalace wala ba mu buƙatar komai nashi duk mutumin da ake zargin aƙidar shi ta lalace don haka kar a ɗauka wani tsohon alƙali a nan garin yana nan da haɓa shararriya kamar sabon dutsen guga da ya tashi cewa ya yi ahir a yi hankali da aƙidar risala wannan alkalin su suka je suka taru a fadar sarkin zazzau kuma ba su yarda sallar juma'a karfe tara ba haɓa shi kamar sabon dutsen guga sukul ya aske ta aske gemu haramun ne fasikanci ne a cikin mazhabar malikiya yana cikin ɗan fodiyo ihya usunna wa ihmadul bid'a ina ƙaryar malikanci za ku ce wa mutane kuna bin malikiya wandunan ku suna jan ƙasa kamar ƙafafuwan tantabaru wannan ƙarya ce a cikin malikiya sannan me yasa aqidar imam malik ba ta da kyau ya za a yi fiqhun imam malik ya kyau idan kuna zargin aqidar imam malik ba ta da kyau a ƙarƙashin haka kar a bi aqidar imam malik ya ya za a yi fiqhun imam malik ya yi kyau yaushe za a ce wai kamar sharu sala ya tsaya ya rubuta littafi wai yana raddi littafi har mujalladi uku wai bai yadda Allah a sama yake ba amma kuma gobe ya sake zuwa ya kafa kwamiti ya ce dole kuma abu malikiya to wace malikiyar za a bi risala ta ce Allah yana sama ya yi raddin wannan magana ya ce wannan magana tana da haɗari tana raba kan musulmi a Najeriya gobe kuma ya ce dole kuma a rike littafin risala fahimta abin da nake so ku fahimta jama'a wanda duk bai fahimci abin da nake ya daga hannu har sai ya fahimci mai muke cewa ko kuka ce dole abin risala risala ta ce Allah na sama gashi wa annahu fawqa arshihil majid bi zatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi sai suka ce wannan magana tana da hadari gobe kuma sai suka ce dole abin risala an ba haka ba zaman lafiya kawai mutane they have run out of ideas tunaninsu ya kare malantarsu ta kare tun 1940s shekaru 60 da suka wuce malantarsu ta kare musu zo sun ce za su gaba da malanta suna rikita mutane a shi da ya ce mu hanyar manyan malamai za mu bi ɗan mazan jiya su imam malik da sauransu ya ce wa huwa imraru haka ma ja'ad min ghairi taklifin wala tashbihin za mu gudanar da waɗannan ayoyi kamar yadda suka zo ba za mu kaifanta ba ba za mu ce Allah ya daidaitu akan al'arshi kamar yadda sarki ke zama a fada ba ba za mu faɗi haka ba mun gane ba kwatance wala tashbihin ba za mu buga misali ba mu kamanta kaifantawa shine a aikace in ce kun ga kamar haka to haka abin yake wannan shine takyifi tashbihi kuma shine a ce kamar yadda kuka san sarki na zama a fada to haka Allah yake zama akan al'arshi ba za mu yi wannan ba wala ta'tilin kuma ba za mu attale ba ba za mu ce daidaitu ba ba za mu ce ba komai akan al'arshi ba wa zahirul mutabadalu ila azhanil mushabbihina manfiyun anillahi abin da yake marmaza ya shiga cikin kwakwalan ko tunanin mutanen da ke kamanta Allah da wasu halittu wannan abin a kore shi ga Allah duk sanda aka ce Allah ya daidaitu akan al'arshi in ka tana tuna maka daidaituwar da Allah ya irin daidaituwar wane to ka kora wannan abin ga Allah Allah bai daidaitu kamar wane ba fa inna Allah la yushbihuhu shay'un min khalqihi domin ba wani abu daga cikin halitta Allah da ya kama da Allah laisa kamithlihi shay'un babu abin da yake kamar Allah wa huwa sami'u amma Allah mai ji ne Allah yana da ji amma babu wanda yake da ji irin nashi basirun kuma Allah albasiru ne mai gani ne amma babu wanda yake gani irin nashi balil amru kama qala al a'imma al'amarin mu a wurin mu kamar yadda limamai suka faɗi ne minhum daga cikin su akwai na'im ibn hammad al-khuzai shaykh al-bukhari na'im ibn hammad malamin bukhari qala na'imu yace man shabbaha allaha bi wanda duk ainihin ya kamanta ainihin wato Allah maɗaukakin sarki da halitta shi kafara ya zama kafiri wanda duk ce Allah yayi kama da halitta kaza to wannan mutum ya zama kafiri sannan ya sake cewa wa man jahada ma wasafa Allah bihi nafsuhu faqad kafara idan kuma Allah ya siffanta kanshi da wata siffa kai musu nan ma ka zama kafiri walaysa fi ma wasafa Allah bihi nafsahu wala rasuluhu tashbihun duk siffofin da Allah ya siffanta kanshi da shi duk siffofin da manzon Allah ya siffanta Allah da shi babu waɗanda suka yi kama da wani halitta faman asbata lillahi ta'ala ma waradat bihi al-ayatu sariha wanda duk ya siffanta Allah kamar yadda ayoyi suka zo karara wal akhbaru sahiha da hadisai ingantattu alal wajhi allazi yaliku bi jalali a fuskar da ta dace da girman Allah wa nafa ta'alan ta'ala naqaisa ya kore dukkan nakasoshi daga Allah faqad salaka sabilal huda to ya kama ainihin hanyar shirya na ɗauko wannan magana ne daga tafsirin ibnu kafirin a ƙarƙashin waccan ayata a araf ayata hamsin da hudu can ayar farko da ke magana a kan istiwayin Allah maɗaukakin sarki jama'a mun gane wannan to akwai wata aya ma wadda take nuni zuwa ga ainihin samantakewar Allah wannan aya ita ce أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون فستعلمون كيف نذير سورة الملك آية شاشد زوى آية شابقوي wannan aya ma'anata amintun man fi sama'i yanzu kun amintu akan cewa wanda ke sama wane ne yake sama dinnan dukkan ahlus sunna sun haɗu kan Allah ne a sama saboda nasoshi da suka zo na hadisai da fassarorin sahabbai da tabi'ai a amintum man fi sama'i an yakhsifa bikumul arba. kun amintu kun yadda kun lamince wanda ke sama ya shafe ƙasa da ku Fa'izahiyar ta tamur shi kenan ƙasa ta zama shafaffiya ba ku ba labarin ku kun yadda haka am amintu man fis samai an yursila alaikum hasiba ko kuwa kun yadda wannan da yake sama ya aiko muku da kwaran kwatsa ruwan duwatsu daga sama tsakon kwami fasata alamuna kaifa nazir idan kuka ibin Allah za ku gane muhimmancin ainihin yadda gargadin yake wannan aya a wuraren nan guda biyu da ta kawo man man man man da nasoshin hadisai da suka zo suka yi bayani da ainihin fassarorin hadisai na tabi'ai da sahabbai sun fassara abin da ake nufi shine mai Allah maɗaukakin sarki a amintun man fi sama'i kun yadda wanda yake sama a amintun am amintun man fi sama'i amma sai mu utazila suka ce a mala'iku ake nufi kun yadda mala'iku su shafe ƙasa da ku da umarnin Allah kun yadda mala'iku su yi muku ruwan kwaran kwatsa wai mala'iku ne a sama ba Allah ne ke sama jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu to amma bari mu ji menene manyan malamai suka fassara waɗannan ayoyi abdullahi dan abbas allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda suna tabbatar da cewa ba kowa ne ainihin a sama din nan ba sai ainihin allah maɗaukakin sarki zan kawo mana waɗannan bayan na kawo mana ainihin wato hadisul jariya hadisin da ainihin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tambayi ainihin wato wata yarinya alhamdulillah gashi ma a nan kusa ku saurara ku ji abin da sahabi ibn abbasin yake faɗi a cikin zadul masir tafsiri ne na alkur'ani juz'i shida ne al'imamu abdulrahman ibn al rubuta shi an gane a cikin wannan tafsiri a ƙarƙashin wannan aya bari ku ji a juz'in ƙarshe in kana da mai juz'i shida in kana da mai juz'i takwas juz'in ƙarshe, a ƙarƙashin wannan aya ta suratul rahman ibn abbas ya ce amintum azaba man fi sama fassara wannan shine kun amince da azaba wanda ke sama waye a sama sai ibn abbas ya ce wa huwa Allahu azza wa jalla shine Allah mai buwa da ɗaukaka. wannan tafsiri kenan as-salafi jama'a mun gane to wannan ya ishe mu ba ma son tarka-tarka duk wasu yan kwaya da mashaya koken to wannan ita ce aqidar ibnu abbasin kamar yadda al-imam al-bukhari ya ruwaito ta a cikin littafin khalqu af'al al-ibadi gashi ibnu abbasin yace lamma kallama Allah Musa yayin da Allah ya magana da annabi Musa kana nida'u fis sama'i kiran daga sama yazo wa kana Allah fis sama'i domin dama Allah a sama yake karanta littafin khalqu af'al ibadi shafi na sha tara shehun malaman tafsiri malam muhammad ibn jarir ne tabari wanda zamanin su ɗaya da su al-imam bukhari ku saurara ku ji abin da yace am amintum man fis sama'i ko kun amintu wanda ke sama wa huwa allah shine allah an yursila alaikum hasiba yi muku ruwan kwaran kwatsa daga sama yanzu ibnu jarir ne ya fassara wannan kenan Allah a sama yake wannan ita ce fassara da ainihin al-imam maka ita sai ka ce to ji yanzu wannan kana da wani malami guda ɗaya ko annabi ko wani malami cikin sahabbai ko tabi'a da ya irin wannan ya fitar da irin wannan ma'anar da ka kawo yanzu mu mun ci a amintun man fi sama'i muka ce man din nan zamiri ne da ke koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki su kuma suka ce mala'iku ne to yanzu mu mun kawo dalili gashi daga wa daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda da mu da su dukkan mu mun haɗu kan cewa ibnu abbasin turjaman alquran haka ne ko ba haka ba to za mu kawo hadisai kuma daga annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda za su ainihin fassara waɗannan insha Allah ta'ala amma daga cikin ainihin hadisan nan da za mu kawo ina ganin yana da kyau mu ainihin gabatar da hadisul jariya hadisul jariya wani hadisi ne shahararre wanda wannan hadisin kamar saukar kwaron kwatsa yake ga ainihin yan bidi'a da fa'idojin da ke cikin shi zan karanto mana shi baki ɗayan shi domin mu karu da fa'idoji masu yawa wani sahabi mai suna mu'awiyatu dan alhakam hakam as-sulami as-sulami radiyallahu anhu kala yace bainama ana usalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wata rana muna sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama iz a rajulun min alqaumi ana cikin sallah sai wani mutum sai ya atishawa daga cikin masallata fa qultu sai na ce yarhamukallahu sai ne mai addu'a yarhamukallahu ma'ana shi wannan ya musulunta an koya mai in ka ji musulmi ya atishawa ka ce yarhamukallahu don haka ko a sallah ko ba a sallah ba shi ba a bambance mai ba don haka ana cikin sallah tas wani ya atishawa sai ya ce yarhamukallahu ya ce fara ma'anil qawmu bi absarihim sai mutane suka zuro mini ido fa sai na ce wa sakula umma ya kai can uwayen da suka haife ku iyayenku sun yi nadama da suka haife ku kai ci sun yi asara a san shi goga kawai ma sha'anakum tanzuruna ilayya me me ya hada ku da ni kuke ta kallo na ya atishawa na ce yarhamukallahu sunna nayi me nayi ina eh, rukun ku da ni faja'alu yadribuna bi aydihim ala afkhadhihim sai suka rinka sa hannayensu suna buga su falamma ra'aituhum da na fahimci cewa yusammituna ni suna nufin in shuru in yi shuru lakin ni sakatu to sai ni shuru amma dai ba haka na so ba ke eh, tun da ya ce lakin ni to sai dai ne shuru to shikenan sai shuru shiru ma salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya idar da sallah sai ce bi abi huwa wa ummi na ba da fansar uwata da ubana ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama haka alfaza zai ce fadainahu bil arwahi lauka kana yuftada eh, da a ce ana iya ɗiban uwa da uba a yi kyauta da su yawa za a ba uwa da uba an ba manzon Allah ba sai ce shi ya cancanta sai ce fa kullum bihi eh, ba da dalali qad ihtada da dukkan mu ne nan wasu yan cata ne wasu yan kulab ne wani shine gwamna in an tafi fikinik zinace zinace da yan mata da iskanci yau fa duk an shiryu ana karanta alkur'ani da hadisi albarkacin wa albarkacin awar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sai ce na ba da uwata fansa da ma'aifina ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'aliman minhu wallahi ban taba ganin malamin da yafi kowa iya karantarwa ba fiye da manzon Allah sallallahu alaihi sallam. fa wallahi ma kaharani manzon Allah bai daka mun tsawa ba bai wulakanta ni ba wala darabani bai doke ni ba wala shatamani bai zage ni ba kala cewa yi da ni da aka idar da sallah inna hadhihi salata la yuslihu fiha shay'un min kalamin nas maganganun mutane ba sa gyara komai game da sallah sai kamata mutane su yi magana a sallah ba inna ma huwa tasbihu wa takbiru wa qira'atul qur'ani ai abin da ake a sallah shine tasbihi da takbiri subhanallah wallahu akbar da ainihin wato karatun alkur'ani su ne suke gyara sallah zan tutukan mutane ba sa gyarawa ma'ana yanzu yana yaba wa manzon Allah ne akan shi ya yi kuskure manzon Allah ya gyara mishi kuskuren nan a hanyar da ta kamata a gyara mishi bai mai tsawa ba bai wulakanta shi ba bai ci zarafin shi ba ba duka ba zagi sai ce a ba haka ake ba ga yadda ake ga yadda ake Auka kama kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qultu to da naga manzon Allah yana da saukin hali yau mutumin da ya laifi irin wannan ya magana a sallah har ya zagi a sallah amma ba da kai ba ba a zage shi ba to dama ina da tambaya sai na ce ya rasulullah ya manzon Allah inni hadithu ahadin bi jahiliyyati ban dade da barin jahiliya ba ma'ana sabon musulunta ne da dimi-dimin maguzanci a jikina wa Allahu bil islam gashi kuma Allah ya kawo mana musulunci wa inna minna ya a al kuhan a cikin dangin mu mutanen garin mu akwai mutanen da ke zuwa wurin bokaye da yan duba da yan tsubbu da masu buga ƙasa qala sai ce fala Kar karka je ainihin wurin waɗannan mutanen ma'ana mutumin da ke zuwa wurin boka wannan mutumin fasiki ne kai kar wata alaka ma ta hada ka da shi yau ga masu mulki 'yan siyasa suna hudda da matsafa da bokaye amma manyan malaman da ke iddi'a'i liya cewa su ne malaman sunna na ƙasa baki ɗaya sun koma su ne waɗannan malaman addu'a su ne musu fadanci duk abin da suka yi muku wazi suka ce ba kyau in suka je gaban waɗannan yi suke su durƙusa musu su je musu taron suna su yi musu rubutu amma ka zo ka hau duro sai a ce muna nan yadda muke ƙarya kuke yi zindikai kuke munafukai kuke kun ci amanar musulmi kun ci amanar sunna don haka yau babu wulakantacce a najeriya irin ahalus sunna me yasa saboda malaman ahalus sunna sun yi ƙarya sun ci amana sun ce ba kyau kaza ba kyau kaza ba kyau kaza sun koma suna yi da abin da suka ce ba kyau sai da suka koma suna yi duk abin da suka zargi wasu malamai da suke yi a wancan lokacin sai da suka zo suna yin fiye da haka dan me don su samu kuɗi kuɗi kawai malaman ahli sunna su shida ga su sun je taron suna a su sun je taron suna sai wata ran za mu zo mu playing a video wanda ya ji zafi ya kai mu kara mu haɗu da shi a can ya tambayin da muka Allah ya kiyaye mai addu'a malami ya je zauna a ka'aba ya nemi shi addu'a Allah ya bashi mulki Allah ya sa ta zarce Allah ya sa ya murde Allah ya sa ya komai to yaushe za a yi da'awa da'awa ta yi yaushe za a yi da'awa Allah ya tofa albarka sai ku ce kuna tara mutane suna sauraron ku a da yanzu sun daina sauraron ku mutane yan iska ne kuna jin kalmomin ku mutane ke sa su saurari albarkar da ke tattare da zuciyarku ita ke sa Allah ya sa mutane su saurare ku ba kalmomin ku ba kuna kuka in kun tara wa'azi ba za a je ba waye zai je wa'azin ku bayan Allah ya nuna wa duniya cewa munafinci ne abin ba da gaske bane sannan an samu kuɗi kuma malamin sunna ya samu kuɗi me kamata ya zo raya sunna ibnu abi zaid al-qayrawani da yayi kuɗi mai risala taimakon malaman sunna ya rinka aje a ci gaba da ayyukan sunna amma ya zama babu irin wannan malamin sunna ya samu kuɗi wai zai aure wai sai a ce wai za a je gala night za a je eh, mothers night babies night malamin sunna ya je ana aure ana auren malamin sunna yana rawa da matan shi a gaban abin nan a cikin hotel sai ana sunna kuma sannan ku zo ku ce wai ku ba ku da matsala wai sai yan salafiya salafiya salafiya sun kawo muku matsala me suka kawo matsala me matsala in sun kawo muku matsala ku kafirta sun an je lahira ku saka su a wuta mana amma abin da muke so ku zo ku bayyana a mutane mecece manufar ku ya kamata mu fahimci wannan abin jama'a ya za a ci amanar mutane jama'a an rabo mutane da ainihin malamansu an rabo mutane da iyayensu an taho kuma tsakiyar hanya kuma an zo ana lalatar da tafi wadda aka baro a baya Sau da haka zuwa wurin boka jama'a kafirci ne haramun ne shirka ce yadda da boka kafirci ne haramun ne shirka ce bai halatta ba kar abin da ya taba haɗa ka da boka ko miskalar ce. boka idan shari'ar musulunci ta kafu yana daga mutanen da in aka wa'azantar da su ba su wa'azantu ba kashe shi za a yi kuma boka yanzu sun shigo cikin riga ta hikima kawai kansu suke cikin manya-manyan riguna da ne boka yake zama gindin tsamiya wani yana gindin kuka yana ta harjaji ya sa bakin gashi a kan shi yanzu smart bokanci ake yi za ka je sharitin hotel an kama wa boka ɗaki kwanan shi 60 lafiyayyen ɗaki da iya condition 24 hours around the clock yana aikin bokanci da buhun shi ya zube ƙasa baya sallah yana aiki har sai ya hau mulki kuma gobe ya fito ya ce wai su ne malamai baki ɗaya ko kuma dole wai a saurare su wai ba haka ba wai ne malamai rashin kunya ka san rashin kunya? wanda ba sa'an ka ba a ilimi ko a shekaru shine kake da aure ke rashin kunya gare ka mutumin duk da baka girme shi a ilimi ko a shekaru ba ƙarya kake ko marin kai ba za ka ce rashin kunya ba amma wannan ai su ne istaula alal mulki ai su ne suka mamaye mulki wani saboda haka zuwa wurin boka haramun ne jama'a Allah ya ji kan malam Nasiruddin Al-Albani a cikin littafin shi At-Tawassul Anwa'uhu wa Ahkamu yace babu zamanin da ake cewa kai ya waye kamar wannan zamanin babu zamanin da ake cewa an samu technology kimiyya da fasaha irin wannan zamanin yace amma babu zamanin da bokanci yake da kwarjini da karbuwa a mutane irin wannan lokacin. yanzu mutane daga cultism sai luwadi luwaɗin nan suna yin shi ne fa wani ba don jin daɗi yake ba wani ba don neman sha'awa ba yana daga cikin sharaɗin ƙungiyar asirin da yake sai yana yana luwaɗi da mutane yana yana luwaɗi da mutane to kana malamin sunna ka je ɗan luwaɗi matsafi ka ne mishi addu'a kana zuwa mishi hajji da umara kana roƙon mishi Allah sai an zo an ci doki sai su fito gidajen rediyo an ci doki an ci doki to kai kuma da mai kai ke cin mutane fa akwai hadisi za'ifi akan cin mutane domin sahihai muke da su akan cin doki to gashi kwana ya ce falata a tihim karka sake ka je wurin masu zuwa wurin bokaye balle ma ka je wurin bokaye kwana sai ce wa min na rijalun ya taɓayyaruna a cikin mu akwai mutane masu yin canfi in ya fito ya ga kuturu sai ya ce a'udhu billahi in ya fito ya ga makaho sai ya ce to ta gyaru ko akasin haka duk ba da irin wannan ba da zarar mutum ya fito da safe ga kuciya akan katangar shi ta hagu ko ta dama sai ce shi kenan an kore shi daga garin sai zai tattaro kayan shi nemo hodu a kwashe ya bagari ko ya yi mishi kuciya ko ya ce bagari duk camfi ne wannan an fahimci wannan da kyau ko kawala sai ce za ka yace zaka shay'un yajidunahu fi sudurihim wannan abu ne mutane suke ji a cikin kirjinsu kawai da zaran na kalluwa da sai ji kai na fara ciwo ka sa wa kanka ne psychology ne kawai ƙarya ce kawai fala ya yasuddannahu annabi ya ce kar wannan ya hana su yin abin da za su ka fito za ka yi tafiya sai ka haɗu da kuturu ko ka haɗu da makaho ka ce ba sa'a kar wannan ya hana ka abin da za ka yi qala qultu wa minna rijalun yakhuttuna a cikin mu akwai wasu mutane masu bugun ƙasa suna zazzana ƙasa haka suna zazzanawa qala annabi yace kana nabiyyun min al-anbiya yakhuttu akwai wani annabi daga cikin annabawa shi ma da yake yin zanen kasa faman wafaka khattahu wanda di yake nashi zanen ƙasa din nashi zanen kasar ya dace da na wancan annabi fa zaka to ya halatta wanda bai dace ba kuma fa ya haramta ya za ka iya gane cewa wanda wancan annabin yake daidai ne sai in kana da ayoyi ko hadisai da manzan Allah ya baka labarin yadda wancan annabin yake babu wata aya ko hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ba da labarin fassarar yadda wannan annabin yake nashi zanen kasar a ƙarƙashin wannan me ya fi maka zaman lafiya shine sai ka bari ina fatar an gane amma in ilimi ne na lissafi wanda za a haɗa kaza da kaza ya fitar da kaza kaza da kaza ya fitar da kaza wannan gaskiya ce da gaskiya amma al'amarin da ya zama a'a kawai za a ga mutum ya ɗan wani zane nan sai dawo nan sai wannan sai ga ya girgiza kai nan sai kaɗa kai nan sai tsaki can ya harari can ya leƙa can wallahi ka bar wannan abun ba haka ba za su fitar da kai qala sai ce wa kanat li jariyatun har wa yau dai ya manzon Allah ina dai da wani ƙarin bayanin tunda na samu sarari bari yi tambaya yace ina da baiwa tar'a ghanaman wadda ainihin take kiwon ainihin dabbobi kananan bisashe awaki da tumaki kibala uhudin wal jawaniya a wajen ainihin dutsen uhud da kuma yankin jawaniya duk anan kasar madina ne fattala'atu za ta yaumin wata rana sai na leka awakin nan فإذا الذئب قد ذهب بشاة shatin min ghanamiha sai naga kyarkeci ya cinye akuya ɗaya daga cikin awakin da na bata kiwo wa ana rajulun min bani adama kun ga abin da nake ce muku akwai kalmomi akwai jimloli da ake kawo su a cikin hadisi zaka ce me yasa aka faɗi wannan a'a wata magana ce zai yi a gaba idan bai faɗi wannan batun farko sai ka zarge shi kamar yadda na gaya muku a farkon karatun nan sahabbai da suka zo ba da labari suka ce yunwa bakar yunwa asabatna mahmasatun bakar yunwa ta same mu sai muka yanka jaki da doki da alfadari muka dafa muna cikin dahuwa manzo Allah ya zo ya tambaya wannan tukunyar me ce muka ce tukunyar naman jaki ce ake dahuwa shagali yau ya manzo Allah ake manzo Allah ya ce a kifar nan tukunyar mece ce muka ce alfadari ya ce a kifar nan tukunyar mecece suka ce doki sai ya wuce ba su wuri wannan hadisin a sun faɗi kalmar su ta farko ne don ka fahimci wannan jaki doki alfadari tukunya uku don kaka ce waɗannan hauka suke to shi yasa tun farko suka ce idan mu ne ya rufe yunwa ba ka gan azumi azumi sai ka je ka siyo kayan buɗe bakin mutum goma in ka ga mai karas kawo mai walahan kawo mai gauda a zubo dan wake ma a zubo duka ka hada da an sha ruwa ka ci guda ɗaya sai ka ji ya fita kanka to haka ce hauka kake sai ka ce azumi na wuni da shi to sai a baka uzuri ko kun fahimci hikimar kawo wannan wannan yana daga ka'idojin fahimtar hadisi yanzu nan yana cewa wa ana rajulun min bani adama ni mutum ne daga cikin 'ya'yan adam asifu kama ya asifu ina bacin rai kamar yadda suke bacin rai to yanzu me yasa ya faɗi wannan magana bayan ya ce da na leƙa na ga kyarkeci ya cinye akuya ɗaya sai kuma ya ce ni ɗan adam ne na kan yi fushi kamar yadda yan adam suke fushi sai ce lakin ni sakaktuha sai na kwashe ta da mali sakkata a wata riwaya ce sai karɓe wannan tsimangiya sai caɗa mata to kaga yanzu dan kakace to mahaukaci ne wannan sai ka maka uzuri shi ɗan adam ne yana fushi ya yadda kuskure ya yi amma kaga ko kun fahimci yadda ake fahimta hadisi to haka yanzu gaje kana karanta amma da gidadan malumma gidadawan malumman najeriya suka ɗauko wancan hadisin na maganar doki sai suka ce kun gani ma yunwa ce ta kama su yasa suka ci doki shi yasa aka halatta musu sai muka ce a'a ba kai karatun hadisi ba ko ma gefe guda waɗannan mutanen da annabi yasa suka zubar da jaki suka zubar da doki sai suka zubar da alfadari idan da larura ba ta halatta musu da larura za ta halatta da za su ci hadda jakin zai halatta musu domin nassin qur'ani ya halatta a ci mushe a halin yunwa haka ne ko ba haka ba yo ashe idan da yunwan nan ce ta sa aka halatta musu doki da jakin ma an halatta tun farko da alfadarin ma an halatta amma an halatta shi ne shi dan ma halal ne waɗannan kuwa duk da yunwar da suke ciki to tun daga abin da yake halal a zubar a ci halal din to yanzu ka ce me dalilin da suka ce asabat na mahmasatun dan kaka ga ruddugun tukwanan nan ka ce hauka suke to nan dan kaka zarge shi ka ce ah, wannan mutum bai da hankali daga kaga babu akuya ɗaya sai ka fyaɗe ta sai marmaza ya ce a aini dan adam ne ina fushi kamar yadda yan adam ke fushi fa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai na je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa azzama zalika alayya manzon Allah ya girmama wannan abu gare ni ya nuna nayi kuskure mummunan kuskure kai da kai kuskure a sallah ka rinka surutu haka na zagi a sallah ka zagi uwayen duk sahabbai a sallah kai ka ce ban da ke ka ba kai kuma yanzu dan akuya ɗaya kawai babu ka kama yan mutane ka jibge ta dan haka manzon Allah ya yi mini fada ya nuna na yi mugun abu fa qultu ya rasulullahi sai na ce to ya manzon Allah afala utiquha bana yan ta tabacin da haka ne dan ya zama nima in dan gana wani alheri kala sai ce itini bi haji kaka kawo mini ita tukuna mu gwada ta mu ga mumina ce ko kafira domin in za a yanta baiwa ana yanta bawa ne mumini fa kala laha sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita aina Allah ina Allah yake kala sai ta ce fi sama'i yana sama kala sai ce man ana waye ni khalad sai ta ce anta rasulullahi kai ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama qala sai ce a atiqaha to yanzu kam ka yanta ta fa innaha mu'minatun domin mu'mina ce ba arniya bace jama'a mun gane wannan da kyau wannan hadisi al-imamu muslim ya fitar da shi gaba ɗaya kamar yadda kaji al-imamu bukhari a cikin littafin juz'ul qira'ati khalf al-imam abu dauda nasa'i ainihin wato ya fitar da shi sannan haka nan al'imamu ahmad haka al'imamu ibn jarud a cikin littafin shi al-muntaka al'imamu abu awana a cikin kitabul musnad al'imamu al-bagawi sharhu sunna a cikin sharhu sunna shi ma ya fitar da ainihin wannan hadisi wannan hadisi babu shakka akan inganci na daga cikin fiqhun da ke cikin wannan hadisi abu na farko da nake so mu fahimta shine me malami mai karantar da mutane dole ne ya auna mutane ya kasabta su iri-iri yanzu wannan sabon musulunta ne bai gama fahimtar addini ba abin nan da ya a sallah iyakar gaske shi ce ko kwauta ya yi iyakar gaske shi ce to bai kuskure ba don haka bai cancanci a hore shi ba yau amma wani tsohon musulmi da ibn umar ya haɗa sahu da shi ya ga ana sallah yana riga liman ruku'u yana riga liman sujuda yana riga liman dagowa da suka yi da sallah sai ibnu umar ya kwasa mishi mari yace ce a id salataka fala sallai fala wahdaka sallaita wala bi imami daita. kai dai baka yi sallah kai kadai ba dan da kai da baka zo cikin jam'i ba kai kuma baka yi koyi da liman ba dan da kai koyi da liman sai liman yayi zaka yi dan haka sace sallar ka yanzu me kai ga duka wannan tsohon musulmi ne aka yi zauna da jahilci har bai san wannan ba amma kaga wannan ya yi surutu a sallah ya yi zagi ya yi bakar magana amma duk da haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi mishi ainihin waɗannan abubuwa ba bai faɗa ba bai zage shi ba bai dake shi ba to dole masu da'awa su kula da wannan su ringa aje mutane a manazilinsu mun karanta a hadisin bukhari da muslim sharihu sunna fitar da shi a cikin sharhu sunna bagawi wani ba kauye da ya zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da raƙumin shi ya zo a waje ya daure shi cikin masallaci ya shigo da ya shigo cikin masallaci ya samu wuri ya durkusar da shi da ya zo ya ce cikin kuwayo muhammadu sallama ma irin ta yan ƙauye da suke cewa salamma alaikum bai yi ba salamma alaikum ba haka yan ƙauye suke cewa ba bai yi ba cewa ya kawai ayyukun muhammad saboda fasakarkarin ba kauye ayyukun muhammad cikin kuwaye muhammadu sai suka ce hazar rajulul abiyar wannan farin mutumin wannan ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallama wata shiga yake da fakafakai ya rike wani carbi da alkyabba da manya-manyan riguna yadda komai tsiyan ka zo sai ka gane shi ne yana zama cikin su ne kamar yadda kowa yake zama ayyukun muhammad waye muhammadu cikin ku suka ce hazar rajulul abiyar almuttaki wannan farin mutumin da ya dan kashin gida shi ne. ya ce abdul mutallif kai ne dan abdul mutallib ya ce iya eh. ya ce na zo zan yi tambaya ne amma zan tsananta maka bala ta ji alayya kaka ji haushi na duk siffofin mutanen ƙauye sun gama haduwa fa a jikin mutumin nan da rashin kan gado da rashin basira da rashin wayewa da rashin fahimta addini duka amma sai manzon Allah ya bi da shi a haka tambayar farko da ya zo sai ya ce salloli biyar Allah ne ya aiko ka ko ka ra'ayinka ne mana mazhaba ka ce ko addini ne ya ce a Allah ne ya aiko ni ya lissafa waɗannan abubuwan ya ce to dama ni mai ka ne ya je mu ya wa'azi akan waɗannan abubuwan to sai shakka ta kama mu shine sai aka turo ni ni wakili ne don haka na musulunta kuma zan je musuluntar da duk mutanen garinmu yanzu wannan mutumin da aka bi shi haka kaga bai zo a musulmi ba amma yana son musulunci inda gaske ne to mai da'awa dole sai ya kula da akwai mutanen da suke yan ƙauye ne akwai wanda zai zo ya same ka gatsal zai zo ya same ka in ka dubi yadda yake kawai shi kenan sai ka tafiyar da shi yadda ya zo ga hadisin wani arabi da ya fi tsari a masallaci ai a ɗabi'a ta hankali ga mutumin duk da yake rayuwa a bariki baka zuwa ka samu mutane a cikin gini irin wannan ka tsallako ka zo ka tsuguna a nan kai fitsari to amma mutanen ƙauye sun saba ana zaune ana hira sai mutum ya dan kauce nan sai tsuguna ya fitsari ba ruwan shi dan haka ɗabi'a mutanen garin su ya zo da ita sahabbai suka tashi za su dake shi annabi ya hana su ya gama fitsari ya tattara ya zo ya zauna da sun dake shi a lokacin na farko kafiri ne duk abin da aka ce musulmi mugaye ne zai yadda ko ba zai yadda ba zai yadda na biyu a lokacin da suke dukan shi fitsari in ya taho baya komawa suna dukan shi fitsarin nan duk zai kwana ya babbata ko ina a masallacin yanzu madadin wuri ɗaya guga ɗaya ta isa yanzu duk sai an wanke masallaci matsala ta faru ko bata faru ba sai bi shi a hankali aka gama ya ce kai balarabin ƙauye ba haka ake ba ga yadda ake ga yadda ake ga yadda ake ya ce to alhamdulillah yanzu sai musulunta ya musulunci ya addu'a Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ahadan ma'ana ya Allah ni da Muhammadu kai mana rahama bayan mu kaka a kulla kofa aljanna ba wanda zai ci ba da kowa yake ba da waɗannan yake waɗannan da suka tashi za su doke ne na amfanin su shiga aljanna tare da ni amma wannan ne mai gidana da ya mini abu mai kyau jama'a mun gane wannan da kyau wannan abu na farko kenan sai annabi ya bi shi a hankali don haka masu da'awa su lura da wannan abu na biyu jama'a idan mutum duk yadda yake da sabuntaka a musulunci in ya maka tambaya game da tauhidi ba kwana a nan amma akan wasu abubuwa ne baka dan sassauta mai dan a ba shi dama ya fahimta yanzu matsalar wannan bokanci babu sassauci domin da annabi ya ba aito eh babu komai babu komai ana ganin zai fahimta nan gaba to zai je ba da labari ya ce amma shi annabi ya ba shi fatawa ba komai duk abin da ya shafi aqida ba a ainihin sassauci dangane da wannan to bayan wannan na daga abin da hadisin ne ke karantar da mu ya halatta ya halatta mace ta tafi kiwo ita kadai domin ga wannan hadisi ya kawo haka to wannan hadisi ya bambance tafiyar mace da tafiya kiwo daga nan zariya mace ta tashi ta tafi kaduna ita kadai haramun ne a musulunci sai tare da muharraminta wannan tafiya a jirgin sama ne a jirgin ƙasa ne tafiya ce a kwale-kwale saboda malamai 'yan zamani sun kawo cewa ana ganin eh, abin da ya sa annabi ya ce kar mace ta tafiya ita kadai saboda tafiyar da tafiya ce a doki ko a rakumi za ta kama daji amma yanzu tafiya ce a jirgin sama yayin da ya zan tafiya ce a jirgin sama an je an saka ta a jirgin sama sai a je a yi waya sai a tarbe ta kuma to ana ganin an amintu sai aka ce a'a ba aminci ba mata nawa ne aka neme su aka hada connection daga jirgin sama yau akwai wuri ma mai daɗin nema irin wannan irin jirgin sama ana tafiya sit ne an haɗa ka daga kai sai mace kawai shi kenan ana cikin tafiya za ka ɗan kuskus magana da ita shi kenan idan an samu fasika an samu fasiki shi kenan sai abin amma inda wani zi haramin fa inda wani muharrami fa haka za ta yiwu ba za ta yiwu ba saboda haka bai halatta ba ko da a tafiya irin ta tsarin zamani jirgin sama ko jirgin ruwa ko makamantan haka a saki mace kawai ta kama hanya ta tafi nan da Lagos ita kadai ko nan da Abuja ita kadai da hujjar wai an je an dora ta a jirgi kuma za a je a tarbe ta me yake faruwa a cikin jirgin nan bai halatta ba amma kiwo wannan hadisi yana nuna halaccin mace ta tafi kiwo ga hadisi cikin muwaffa da bukhari da muslim yana ƙara ƙarfafa wannan wata mata ta ainihin tafi kiwo da ta je kiwo sai akuya ɗaya ta suma sai ta danne ta ta yanka ta da dutse kuma manzan Allah ya halatta a ci wannan hadisi zai zama shahidi akan wannan matsala mace ce ta je kiwo to ya halatta a ƙarƙashin wannan ina fatar mun gari Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu sannan wannan hadisi ya nuna yana daga cikin abu mai kyau in za a yanta a yanta mumini ka a yanta kafiri shi yasa abdullahi ibn umar idan ya je sai siyo bayi kafirai idan ya siyo su kwana biyu sai zo sai su musulunta sai su ta sallah sai ya yanta su sai abokai suka ce waɗannan bayi suna yaudara ka an san kai malami ne mai tsoron Allah da ka siyo su sai su musulunta da sun musulunta kowa ya ta sallah sai ka yanta shi ya ce wa ai mun goda Allah har da ake yaudaran mu da sunan musulunci tunda an yarda musuluncin namu ne har sai an yi sannan za mu yaudari to mun gode Allah sannan wannan hadisi ya zo da wata babban matsala ita ce ashe tambaya akan aina Allahu ba laifi ba ce ba laifi ba ne in aka zo jaraba mutum zai tafi aikin hajji in ya zauna to alhaji barka da zuwa Allah ya karba mana Allah ya karba mana lafiya lafiya to alhaji ina Allah yake ne ba a laifi ba Allah duk da aka saka ni jami'in tambaya alhazai sai na yi wannan tambayar ko interview na zo zan yi maka inda ta shafi addini sai na yi maka wannan a yana Allah yake kai ta surkullo baka san da Allah yake baka san da Obasanjo yake amma yanzu kowa ka tambaya ina Obasanjo yake me zai ce yana Abuja amma ina Allah yake ka ce wai wai wai wai baka san da Allah yake ba eh to wa za ka je bauta a ka'aba domin yan bid'a sun ce bai halatta a yi tambaya akan aina Allahu ba to ga manzan Allah ya tambaya ya ce aina Allahu ya halatta ko bai halatta ba ya halatta laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun man idda al-ikhtisas fa alaihi bid-dalil wanda yace wannan khususiya ce kawo mana dalili akan khususiya ya halatta don haka kowa ya je gida ya binciki matar shi ka bincike 'ya'yanka ina Allah yake in ka tambayi dan yaro dan karami wani zai ce yana aljihuna eh, materialistic kenan kudi yake nufi shi eh, ina Allah yake yana aljihu saboda kudi ya gana bauta a gidansu jama'a mun gane malaman islamiyya ku saka wannan a cikin manhajinku a koyawa yara ina Allah yake yaran nan yan mutsi mutsi da ake kawo muku su naziri naziri naziri yana daga cikin karatun da za a koya musu sai ka zo kai ina Allah yake sai ka ji wani ya ce yana sama wani ya ce yana ɗakin babanmu sai eh, ba yara bane kowa zai faɗi iya abin da zalika mablaghuhu min al-ilmi to in yayi kuskure sai ka gyara mishi sai ka ce to Allah a sama yake Allah a sama yake duk wanda aka cuce shi ya ce Allah ya isa ya nuna sama jama'a mun gano wannan da kyau ko wannan darasi ne na aƙida ake wa yara don in ka zama ƙwararren malami in ka shigo cikin yara ka ne musu darasi jama'a ba wai sai ka biya musu a wani ma'aji alal mukallafi shi ne karatu yaran naziri in aka samu ƙwararren malami aka saka cikin zama zai cikin su kawai ana wasa da haka zai karanta musu addinin musulunci kaje duk yara na yan mutsi mutsi sun haddace tahiyar nan ta ibnu mas'ud duka amma da wasa ake yi duka at-tahiyatu lillah wa salawatu wa tayyibat assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kowa ya iya amma da wasa ake yi da wasa ake wani wasan ma a kama hannu ana tsalle ana juyawa kuma ana koyan tahiya a haka saboda haka ake wa yara da dabara ake jama'a mun gano wannan da kyau amma ka zo ka sami yara ka zaunar da su yan mutsi mutsi kamar malamai ka ce wata haka za a yi karatu jinjiri za su ta yi cewa za ka yi a miƙe a yi tsalle mu gani waye zai iya taɓa kanshi wani ya taɓa haka in aka ɗan gama wannan sai ka ce to a tahiya lillah sai ka ji da ƙarfi sun ɗauka in ka ji batirin su zai sanyi sai ka ce to kowa ya sa hannun shi a haka mu gani waye zai iya haka haka ake kana samu su abubuwan haka yake shiga yara ba zaunar da su ana karantar da su kawai abin nan sai sun fara wayo haka sun san me ake karantar da su amma shi yaro wasa ya fi muhimmanci wurin shi kamar yadda ce fa ne ya fi muhimmanci wurin mai gida haka magana take to ya halatta a tambayi aina Allah kenan ina Allah yake sannan mutum ya faɗi daidai to ya kamata ainihin wato a amsa mishi a karɓa kamar wannan da ta ce fi sama sai manzo Allah ya karɓa sai wuce sai mata tambaya ta gaban man ana to yan bidi'a sai suka je suka ɗauko wani lafazi wai da manzo Allah ya tambaye ta aina Allah wai fa asharat ila sama'i wai sai ta nuni zuwa ga sama to a ƙarƙashin wannan tunda nuni ta yi kun ga abin ma duk ba tabbas a yo amma ko da nunin ta yi in ta nuni zuwa ga sama fa asharat ila sama'i ishara ba a fassara magana da ishara asharat bi tarafil aini خيفة أهلها إشارة إشارة معزون ولم تتكلمي فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا فأهلا وسهلا بالحديد المتيم نعتبر جاء مكو أولا ليد دا مانا يكسكول إنا شاونا واقوتينا وانا بيت نعمرو القيسني بانا نعمرو القيس بني نما جنون ليلاني مجنون ليلى مجنون ليلى شيني كاونا أشارت بطرف العين خيفة أهلها isharati ma isharati ma'zunin wa lam tatakallami fa aiqantu anna at-tarafa qad qala yace ai tayi nuni da gefen idanta nuni na na cikin damuwa da bacin rai yace amma nunin nan da ta yi ma'ana saurayinta ya zo ne ane mata fada tana son ta ce mai maraba maraba lale amma iyayenta su ne mata fada kuma to yanzu ya za a yi ta hada abu biyu ta ci gaba da ɓace rai kuma ce to sai fuskar a ɓace amma sai ta sigina da ido da ta sigina da ido shi gogon sai ya ce fa'aikantu sai ni na tabbatar an na farafa shi idan nata kad kala idan ya ce marhaban maraba lale fa'alan wasalan bil habibil mutayyami lale da masoyi wanda ake nema duk wannan fassara magana idan ce wai haka idan ya ce dan kiftawa haka kawai shine fasara ashe ana fassara me ishara da magana Ga shi nan a cikin hadisin ka'ab a cikin sahihul bukhari na cikin kitabul masajid wani sahabi yana bin wani bashi sai ya ki zuwa sallah in an zo sallah kuma sai yana duru-duru yana boyewa ran nan dai sai shi wannan ya ce yau dai ma ga yadda ba ya zo masallaci da wuri ya kafa shi ma da ya zo ya tsaya wurin shi da ya jira manzo Allah ya shiga shi kenan sai ya ci kwalash yau dai sai ka bani kuɗi na da manzo Allah ya je daga murya a cikin masallaci sai ya leko yaya ya ce ba shi yake bi na sai ya ce to kai kai kokari ka biya kai kuma sai manzo Allah ya haka aka ce fa ashara biyadihi haka ai annis kai kai ka yafa rabi kai kuma kai kokari ka kare rabi amma ishara ce sai aka gane me yake nufi a kaddara ishara wannan ce ta nuna sama me take nufi Allah yana ina to balle ga riwaya sahihiya cikin sahihu muslim tace qalat fi samai man muqawwilu qala qalat wace ce tace qalat din nan ita yarinya ce tace fi samai Allah na sama da annabi ya gamsu da wannan sai ya ce man ana to waye ne waye ne qalat sai ta ce an ta rasulullahi kai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai ce a atiqaha to ka yanta ta fa innaha mu'minatu mu'mina ce muna da sauran lokaci eh jama'a mun gane wannan da kyau ko wannan hadisi ne sahihi al-imam az-zahabi a cikin littafin shi al-ulu ya ce sahihin hadisi ne al-imam ibn al-wazir ya faɗi a cikin littafin shi al-awasim min al-qawasim ba ibn al-arabi ba ya ce wa hadithu ha hadha hadithun sabitun sahihun akhrajahu muslim fi sahih wa rawahu shafi'i an malik wa ibn an-nahawi wa lahu طرق ذكرها ابن حجر wannan hadisi ne sahihi babu shakka al-imam ibnu abdul barr a cikin littafin al-isti'ab ila ma'ari asfatil ashab ya tabbatar da wannan hadisi ne kyakkyawa al-imam al a cikin littafin shi al-asma' wa sifat ya ce wannan hadisi ne ainihin sahihi to jama'a me ya rage kuma kenan dan Allah ba sai bi ba amma mu ba ma karantar da karatu don ya zama raddi ga 'yan bid'a muna son ne su 'ya'yan sunna ba shegu ba su fahimci me ake cewa kawai shi kenan wanda yake shege kuma sai je ci gaba da shigar ta kashi amma duk dan sunna aka karantar da Allah ya ce annabi ya ce sai fahimta amma shege mara uba a musulunci shikenan sai je ci gaba da lalube shi har yanzu qur'ani da hadisi bai ba sai ya lalubo dama da hagu ya jawo abin da zai wargaza waɗannan hadisan sannan sai ce to shi ga inda ya tsaya hadisi na biyu akan wannan qala sallallahu alaihi wa alihi sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ما سجن توسعي Allah mai rahama zai ji tausayinsu don haka irhamu man fil ardi ku ji tausayin waɗanda ke ƙasa yarhamukum man fis wanda ke sama zai ji tausayinku da ijma'in malamai su wane ne za a ji tausayi a ƙasa irhamu man fil ardi ku ji tausayin waɗanda ke ƙasa yarhamukum man fis sama yanzu ba wanda zai tawilin man ta farko amma sai ta biyu saboda an rena Allah yanzu da yake shi yana daga cikin waɗanda yake so a ji tausayi a bashi kujera haji ko umara ko a biya mai sadaki ko a yi mishi ainihin ragon suna ya yadda sai je ranka ya daɗe yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama in aka ce su man fil ardi za a ji tausayi zai ce su bayi to wane ne zai ji tausayin ku a sama sai ce eh, to nan akwai fassarori ka ji shigantaka akwai fassarori amma can fassara da ce su za a ba sadaka amma nan da yake ya koma haƙƙin Allah ka ji akwai fassarori to wannan hadisi ne sahihin hadisi wanda al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin littafin shi at-Tarikhul Kabir haka Abu Dauda da Tirmidhi da Ahmad da Hakim da Umaydi da ainihin Baghdadi al-imam al ma ya fitar da wannan hadisi ne sahihi man fi samai anan wa ake nufi Allah maɗaukakin sarki qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yace ala ta'minuni ba za ku amince da ni ba jama'a wa ana aminu man fi ni ne amintaccen wanda ke sama yanzu waɗanda suka fasara amintun man fi suka ce mala'iku in aka dawo nan sai a ce to wa ana aminu man fi sama ni ne amintaccen waɗanda ke sama mala'iku ne suka aiko annabi kenan ko ba Allah ba kun fahimta to man fi sama ba za ku amince da ni ba bayan wanda ke sama ya amince da ni ya atini khabaru sama'i masa'an wa sabahan labaran sama na zuwar tun daga safiya har yamma wannan hadisi ma hadisi ne ainihin sahihi bukhari da muslim suka ainihin ruwaito shi har wa yau kala sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah yace wallazi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi babu wani namiji da zai kira matar shi ta zo kan gadon shi ko kan shimfiɗa shi su kwanta fata ba alaihi sai ta kiyarda da shi illa kana allazi fis sama'i sai wanda ke sama ya kasance sakitan alaiha ya yi fushi da ita hatta yarda an ha sai mijinta ya yarda da ita sai mijinta ya yafe mata yanzu nan illa kana lazi ne ko lazina illa kana lazi sai wanda ke sama mala'ika jibrilu ko mika'ilu wane ne illa kana lazi Allah duk waɗannan hadisan za su zo suna wa'azi da su a gidajen rediyo amma da an zo mai hadisan ke karantarwa na aƙida sai su ki amma fiƙihun da ke ciki don su gyara mata su dawo kan gadon su sun yarda amma fiƙihun da ke cikin game da aƙida ba za su yarda ba amma game da mata za a je duk waɗannan hadisai har mata zo suna damu mu malam kullum wa'azinku akan mata kullum wa'azinku akan mata to yanzu wannan hadisin ga matsala mafi girma a ciki matsala aƙida me yasa ba za a yarda da cewa illa kana allazi fi sama'i huwa Allah ba amma an yarda da cewa za a tsine mata albarka wai zai tsine mata albarka yanzu a nan zai ce ya yarda wanda ke sama zai tsine mata albarka an aka ce waye zai ce Allah Allah zai tsine miki albarka gashi hadisi ta ba goban aka ce to Allah na sama sai ce a wannan kuma an yi sabani to can ma an yi sabani akan ta zo wurin ka ai tunda sabanin shakali ne suri ne kawai ibtida'in sabani ake kawai dan mutum ya samu mafita da an zo da matsala mutum ya rasa hadisin da zai kare kare kai sai ce to malamai sun yi sabani a ina a ibn rushd suke sabanin bidayatul mujtahid ko ko a ina Allah ya kiyaye to bayan wannan jama'a ina so in cike mana wannan da ainihin wato wani hadisi na Anas dan Malik wanda ya zo a cikin ainihin sahihul Bukhari anas ya ce kanar zainabu taftakhiru ala azwajin nabi sallallahu alaihi wasallama zainabu wanda zaidu ya aura daga baya ta dawo hannun ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wa matan manzon Allah alfahari in an taru Aisha ta bugi kirji ta ce ni kadai aka aura budurwa dukan ku zawarawa ne to tunda siyasa ce abin kamfen ne kowa yake wa kanshi ko ita ma zainab sai ta ce zawaja kunna a hali kunna danginku iyayenku suka aurar da ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa zawwajani min fawqi sab'i samawati ni kuma Allah yana saman bakwan samman shi ya daura mun aure yanzu wannan hadisin fassarar zainab ta yadda Allah na ina yana sama daga sama aka ɗauro aurenta ba wani limami ne da carbi da goro a baki jama'a mun gano wannan da kyau da yadda lokaci ya kure za mu saurara a nan insha Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe gobe ma in an yi ruwa kar a damu jibi sai a zo insha Allah ta'ala wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah